Tako da ću ja nastojati da predavanje bude obostrano. Znači, običaj će biti pitan. Koga? Koga vidim da zaspu? Ovdje vraća nama. Kad vidim nekoga da luta mislima i da izašao van preporoda, njega ćemo pitati da ponovimo zadnje što smo rekli, da navede neke skupine koje smo naveli ili neku, neku stvari koje smo pomenuli. To je bolje, inša Allah, i bit ćete budni, ako Bog da. To je prva stvar. Ako nekome nešto ne bude jasno, kada budem govorio, može podići ruku i odmah pitati. To je bolje da odmah odgovorimo na, na pitanje, ako je vezano za temu, da ga ne ostavimo da kasnije. Ako može pitanje sačekati, neka to bude za poslije. prva sura o kojoj ćemo danas govoriti, inša Allah, jeste suratu Ad-Duha, ili sura koja nosi ime jutro. Kur'an i Kerim, kao knjiga, Allah subhanahu wa ta'ala je poslaniku alaihi salam neki od ajeta objavio sa povodom, a neki od ajeta nije bilo povoda, nego je Allah subhanahu wa ta'ala objavljivao poslaniku alaihi salam određene ajete, tako da kažemo, bez povoda, ovisno o situaciji koja se dogodila i tako dalje. Ova sura ima svoj povod objave. Imam Buharija, ima Muslim, navode u svojim sahihima da je poslanik alaihi salam uobičavao da poslije objave ajeta u kojem Allah kaže ja ayuhal muzemmil oti pokriveni kum il lejla illa qalila klanjaj cijelu noć sem malo od te noći da je poslanik alaihi salam običavao da klanja noć što se navodi rojatima mame Buhari i muslima i drugim drugih nosilaca Mekelije nevjernici dolazili su do vrata poslanika alaihi salam do njegove kuće i slušali učenje poslanika ali selam koje je bilo jako dugo žena i djece, žene i djece, djeca su dolazili kod poslanika ali selam dolazili su i slušali poslanikovo učenje čak i neki od glavešina Kurešija su dolazili i slušali poslanika ali selam kako satima kana noću Jedne je se poslanik Ali Islam razbolio i nije dva, dvije noći kanjao Dvije noći nije kanjao Jedna žena kada ga udala tokom dana poslije te dvije noći a žena se zvala Ummu Džemil Ummu Džemil mi znamo da Ummu Džemil ili Ebu Džemil Ebu Bekr i tako dalje Ummu Abdullah Abdillah da su to nadimci u arabskom jeziku ili kao što, kao što to Arabi zovu kunje to nije pravo ime osobe To nije pravo ime osobe. Ova žena, Ummu Džemil, je bila žena jednog čovjeka u Kur'anu koji je spomenut također po kunije, ne po svom imenu. Jedan nevjernik. Koji nevjernik je u Kur'anu spomenut pod imenom, a pod nadimkom, ne pod imenom? Buru. Ebu Džehl. Ne. Ebu Leheb. Sebet jeda Ebi Lehebin u sebi. Ebi Leheb ili Ebu Leheb. Ebu Leheb, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ga pomenuo po njegovom nadimku. Ova žena Ummu Džemil je bila njegova žena. Ebu Leheb je bio poslaniku šta? Ja svit ne znam šta sam na bosanskom znači. U se kaže. Šta je bio? Amidža bio. Amidža bio. Ebu Leheb je bio Amidža, poslaniku alaih salam. I bio u isto vrijeme jedan od najvećih neprijatelja poslanika alaih salam. Ebu Leheb bio je Amidža poslanika alaih salam i u isto vrijeme jedan od njegovih najvećih neprijatelja. Poslanik alaih salam kada je primio objavu i kada je razglasio ljudima da je poslanik jer ga bilo briga što se njegova ameza naljutiti. nas mnogi ljudi, kada mu kažeš, dostavi, govori ljudima, kaže na ljuci se. Neće sa mnom pričat. I tako dalje. Poslanik Ali Islam toga ne zanimalo. Kada je bila istina u pitanju, govorio je istinu, makar e, i ljudi reagovali na način kako se to njemu ne bi svidjelo opšte pravilo. Kada god govoriš istinu, moraš imati neprijatelje. Svaki musliman koji se pridržava propisa Islama, mora biti izložen kritikama, napadima, problema u društvu, jer to je sunet svih vjerovjesnika u Koranu. Nijedan vjerovjesnik nije došao i rekao narodu, o narode, ja sam vjerovjesnik, a da oni kažu, maša vas vjerujem. Toga nije bilo. Čim kaže ja sam mirovjesnik, oni mu kažu mi smo ti otvorili neprijatelji. I to je sunnet. Borba je među istine i neistine. Istine i laži. Od Adama a.s. do sunnih dana. Tako danas je naše stanje. Kada kažeš istinu, očekuj da budeš kritikovan. Očekuj da budeš napadnut. Ali u isto vrijeme, kao što smo rekli na predavanju u prošlu srijedu, strpi se i ponašaj se onako kao što su se ponašali poslanici alejhi muselam. Či znači, ova Umu Džemil, Ummu Džemil je došla poslaniku alejhi selam rekla mu o Muhammede. O Muhammede, mislim da je te tvoj šetan napustio. Šetan, ona je smatrala kao neke mekelije, da ono što uh, poslanik kada je samo Kur'ana uči da to šetan njemu šapuće. Kaže, vidim dva dana ne učiš, mislim da te je šetan napustio. Da te je tvoj šetan napustio. I tada Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovu suru, u, koje, u, prva, u prva tri ajta sure kaže, vad duha, tako mi jutra. Vad lejli ida seđa, i noći kada se utiša, ma vadda'ke rabbuke, wa ma qala, gospodar tvoj te nije napustio, niti si mu omrzu, omrznuo. Či znači, u prva tri ajeta Allah subhanahu wa ta'ala odgovara ovoj umu džemil na njenu optužbu da, da je Allah subhanahu wa ta'ala napustio svog poslanika sallallahu alaihi wasallam. To je bi bio, znači, povod objave ove sure. Povod objave e, ove sure. Sura je objavljena u Mekke. Ova sura je objavljena e, u Mekke bitno je draga moja braća da znate kada se govori o Kur'anu da se zna gdje je koja sura objavljena to je vrlo bitno iz poznavanja datuma objave i mjesta objave ajeta se vade određeni propisi u Kur'anu Kerimu gdje kažemo da ovaj ajet mekanski ovaj medijinski što znači da ovaj medijinski derogira onaj mekanski ako ne znaš datuma ne možeš da znaš koji ajete prije kojeg ajeta Imamo ajeta u kojima Allah subhanahu wa ta'ala uh, kaže primjer radi da žena kada je čovjek umre idet joj traje godinu dana. Idet ili čekanje poslije smrti čovjeka uh, traje godinu dana. U drugom ajetu u istoj suri Bekare Allah kaže traje ta isti idet o istoj ženi govori, kaže, traje četiri mjeseca, deset dana. Nemoguće da se oba dva ajeta pojma raditi, to pa je nemoguće. Koji je derogirao koji, to nam govore Mufesi, kao što je Ibn Abbas, koji kažu, to sura, sura Bekara, Medinska sura, kažu da je ajet koji u Koranu nosi broj 234, objavljen poslije ajeta koji nosi broj u Koranu u istoj suri 240. Kad čitaš Kur'an, suru Bekare, dođeš na 234, kaže Allah u njemu, žena čeka 4 mjesta 10 dana. Šest ajeta poslije kaže Allah, žena čeka godinu dana. Ovaj ajet govori o godinu dana je objavljen prije ajeta koji govori o, iako su u Kur'anu, redosljed drugačiji. Što govori, što je na fajda korist, da nije su Kur'an objavljivan ajet po ajet, nego je poslanik Ali Esadan, kada bi mu Džibri došao sa Kur'anom, pozvao pisare objave i rekao im stari ovaj ajet na to i to mjesto kako se upopunjavao Kur'an. Što znači, nisu ajeti išli nekakvim redoslijedom po brojima, kao što je danas u Kur'anu e, sastavljeni. Znači, to je bila objava, povod objave e, ove e, sure koju Allah subhanahu wa ta'ala objavio svom poslaniku kao odgovor ovoj ženi e, njenog, njegovog amidže e, Ebu, Ebu Leheba. Ko zna kako se zove Ebu Leheba? Kako se zvao Ebu Leheb? Ebu Leheb se zvao Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza je bio kip. Meki. Ona je sebe nazvao, ili njega smo nazvali, kip. Rob tog kipa. Rob tog kipa koji se zvao Uzza. To je bilo njegovo ime. Arapi su prije, kada se radilo ženama, i dan danas imaju taj običaj u nekim zemljama, ne govore imena žena ne govore imena žena zato danas pa smo fir kojete kaže umu Abdurrahman je bolesna ime žene ne znaš tako ova žena također mu džemil na njeno ime nije preneseno nije preneseno kaže Allah subhanahu wa ta'ala u početku sure wad duha tako mi jutra Allah subhanahu wa ta'ala se uvijek kune nečim veličanstvenim nečim što je kod njega veličanstveno. To je pravilo. I Allah subhanahu wa ta'ala se kune u Kur'anu mnogim svojim stvorenjima. I ima pravo Allah da se kune time. Jer sva ta veličanstvena stvorenja je on stvorio. Ali čovjek nema pravo da se kune ničim drugim sem svojim gospodarom. Zato kaže poslanik Ali Saram, men kane halifen fel jahlif billahi eul jesmut. Ko se hoće da zakune, neka se zakune Allahom i neka šuti. Abdullah ibn Mesud kaže da se zakunem lažno sa nečim mimo Allaha da se zakunem istino, istinito sa nečim drugim ima Allaha draže mi bi bilo nego da se zakunem lažno Allahom. Danas kod nas ljudi se kunu za sve i svašta. Za najobičniju stvar spominja Allahovo ime. Ako to na što ukazuje, ukazuje na nepostojanje povjerenja među ljudima. Jer ako ja tebi vjerujem, nema potrebe da se ti kuneš. Ja tebi vjerujem. Ali danas postoje jedna velika doza nepoverenja među ljudima i onda svaku stvar, bio sam na čaši i vallahi. Vallahi sam vidio Mohameda tamo. I tako dalje. Svaka druga riječ čovjek se kuni. Što nije bio običaj poslanika ali sada mjashaba kada čitate hadise, kada nađete da se poslanik zakleo, to je nešto veliko. Nešto važno ili ga neko naljutio zbog Allahovi zakona i tako dalje. Ali poslanik kada je sam nije običavao da se kune za uh, uh, ovako obične stvari koje se danas mi kunemo. Vodduha tako mi jutra. Mufesili kažu uh, jutro svakom opće poznato šta je jutro. Početak dana. Kaže, to je prvo mišljenje Mufesila da, da se riječ duha odnosi na jutro. Što je jezičko značenje riječi. Drugi dio Mufesila kaže odnosi na cijel dan. Zašto? Jer Allah u drugom ajetu kaže Valejli, tako mi noći. A Allah uvijek upoređuje, kažu, dvije suprotne stvari. Prva je bila jutro, a druga je noć. Šta je suprotno noći? Dan. Kažu se pod jutrom misli na dan. Jer je riječ noć a, napomenuta poslije, e, posljednji. Wal lejli ida seđa. Tako mi noći kada se utiša. Noć i dan su blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala ljudima. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu ومن آياته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون I od Allahove milosti je i to da vam je dao noć i dan. da se u njima smirite i da tražite obskrbu i da Allahu zahvaljujete. Kada bi nam sad čitav život bio bila noć, život bi bio težak. Zato Allah u suri Kasas kaže šta mislite kada bi vam Allah učinio noć stalno, do sudnjeg dana? Ima li iko da može tu noć ukloniti i doći sa danom? Nema. Nema. Kaže, o ajtu prije njega, a šta mislite da vam Allah učini dan, stalno do sunnjeg dana? Da li ima iko da bi mogao da vam da noć mimo Allaha? Kažu da jedan čovjek otišao na ta mjesto gdje su dani dugi, po 20 sati, 22 sata i bude samo noć sat, dva, pa su ljudi tamo rade po satu, dane, je dan, 24 sata je dan, I onda oni spavaju Znaš na sad koliko sati? Iako je piše 11, znači jutro, ako piše 23, to je večer. Znači, iako je dan napod. Kaže jedan, jedan, jedan Arab kada je došao kod nje u posjetu, svi što na aerodrom kaže 23 sata. Kaže, hoćemo, kaže, onaj, u grad malo pošetati. Kaže, noć kod nas, kako ćemo hodati, kaže. Noć kod nas, samo dan. Ali pa ne zna da je, da je, da je, da je noć. To je, kad kažu noć, misli se da je noć, ali stvarno se nije noć. Či znači, od blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala ljudima je da im je podario dan da u njemu rade, da traže obskrbu, da privrežuju i noć da se odmore. Mnogi ljudi koji rade potom na njivama i umaraju se kažu kad će više noć da se odmori. Zna da je u noći odmor. Nažalost danas ima ljudi koji su to obrnuli. Noću živi, dan spava. I to je nema sumnje suprotno sunetu Allaha na, na ovom dunjalku. To su ovi noći vampiri. Što žive ovim jazbinama. Ne zna se su živi. A ima ih. Žalosno je, ako su neki od ti ljudi, vjernici, tvoja dužnost kao vjernika je da koristiš ono što ti je Allah podario za ono što je podario kaže Olema, šta je to zahvala? Kaže, zahvala je da koristiš ono što ti je Allah dao u svrhu zbog koje je stvorio to. Ako te Allah podario oči, da gledaš halal. Ako te podario uši, slušaš halal. I tako dalje. Ako te podario noć da se odmoriš, kao što on kaže u Kurani Kerimu, onda treba čuti da se u njoj odmori, a ne da u njoj luta osim u nekoj e, nužnoj e, potrebi. Zato je poslanik ali sam običavao da posle jacije spava. A posle jacije e, spava. U trećem majetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ma wadda'ke rabbuke wa ma qala. Nekad da ćete u nekim tesirima kada dođete do malo više literature na, naići da nekada ulema da tako kažem, nagađa neke stvari. Primjer radi e, voćka koju je pojao Adam, ali Kažu jabuka, kažu lubenca, kažu grožđe. Tako nagađaju. Marinu Kesir, u kaže to što Allah nije naveo ime te voćke je mudrost. I ne treba i istraživati da je bilo koristi, Allah bi naveo, da je bilo koristi u imenu te vočke, da je nekakav propis vezan za nju, Allah bi spomenuo. To što je nismo spomenuo, znači, ukazuje da to nije bitno. Bitno je, da kažemo, pouka iz tog događaja o Ademu, alaih salam. Tako isto ovdje u Lema kada govori, kaže, o kojoj zori Allah govori? O kojoj noći, kojom noći Allah kune? Pa kaže, kune se zorom u kojoj je govorio sa Musom. To nema dokaza. Za takve stvari nema dokaza. To su većinom želja Oleme da dođe do istine, da dođe do e, srži povuke te, bez koje, do koje ne možemo doći osim preko puta poslanika, ali sam da nam on kaže šta je Allah mislio o tim, ili da sam Allah kaže šta je mislio o tome, pošto poslanika sam nije rekao, niti Allah u Kur'an naveo, ostaje riječ općeg značenja. Či znači, Allah se kune bilo kojim jutrom, ili danom, kao drugom značenju, ili bilo kojom e, noći. Ma vada'ake rabbuke wa ma qala tebe tvoj gospodar nije napustio, niti si mu ti mrzak. Ova žena Umu Džemil je rekla poslaniku Islam, kao da te tvoj šetan napustio. Allah subhanahu ta odgovara o ženi i kaže joj ne, tebe tvoj gospodar nije napustio. Niti smo ti mrzak. Kada Allah subhanahu wa ta'ala počasti poslanika i kaže mu da je njegov gospodar, što kaže da poslanika je sam njegov rob, to je odgovor i pohvala poslaniku, ali i sam isto vrijeme. Jer biti rob Allaha subhanahu wa ta'ala, da ti Allah bude gospodar, to je velika stvar. Kažu lema, nije problem voljeti. Problem je biti voljen. Lahko je danas nekom od nas, ako gleda televiziju, kaže, volim onu glumcu. A voli ona tebe. Ako nema te ljubavi, da tebe neko voli, onda tvoja ljubav je kratka. Ako čovjek kaže, volim Allah, Allah mu kaže, da tebe ne volim. Ima li on korist od svoje takozvane ljubavi? Nema. Nemoguće da čovjek voli Allaha da ga Allah ne voli. Ali ima ljudi koji prizivaju ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah ih mrzi. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim." U 31. ayet sura Al-Imran. Kaže Allah: "Mas poslaniku je sam reci, reci Muhammedu svim ljudima: Ako Allaha volite, mene slijedite. Ako Allaha volite, mene slijedite. Vas će Allah zavoljati i vama vaše grijeh oprostiti. Kad neko dođe i kaže volim Allaha, mi ga pitamo, slijediš li poslanika? Ne slijediš? E ne voliš Allaha. Lažiš. Jer Allah kaže, ko voli mene, mora da slijedi mog poslanika. Ako samo kaže riječima, ne pokaže dijelom, to je samo, što kaže Arapi, da'va, priziva da voli Allah subhanahu wa ta'ala. Također, draga moja braća i sestre, morate znati da poslanik alaihi salam je bio čovjek koji je dostavio od svog gospodara sve što od njega tražio. Ništa od objave sakrio poslanik alaihi salam nije. Čak i neke propise koji su tako da ne zovem privatne prirode. Primjer radi. Poslanik alaihi salam jedne prilike sjedi sa sarma i kaže Niko od vas nije vjernik, popun vjernik. Sve ne bude volio mene više od sebe i svoje familije, svoje djece i svog mirka i svega ostalog. Kaže Omer radi Allah. O Allaho poslaniče, ti si mi draži od svega, sem od mene. Sredja sahabi, sredja poslanika i sam sa Kaže poslanika i sam, bez pida, ne omere moraš mene voljeti više nek samog sebe. Kaže Omer, Allaho poslaniče, volim tebe više nek samog sebe. Kaže poslanik, sada je u redu Omer. Znam se neko od nas u stijelu ostane, kažem ja nekome, hajde ustani i reci ljudima, o ljudi, ja sam među vama najpametniji. O ljudi, ja sam među vama najučevniji. Što bi se zastidio da ustane posle džume u džami, u džami i kaže, ljudi, ma ja što da kažem, ja sam najučevniji. Stid ga bilo. Poslanik Ali Salam se nije stidio i takve stvari reći. Kada su drugi trojica saba došli i rekli jedan od njih, nije se ženti. Kaže, žene oduzmaju vrijeme ja hoću da se posjetim Allahu, rob, robovanju Allahu. Kaže, drugi, ja neću nikad se istariti. Treći kaže, ja neću nikad spavati, čitav ću noć klanjati. Poslanik Ali Salam ustaje na mimber i kaže, Ko govori tako i tako i tako? Tako mi je Allaha, ja sam najbogobojazniji među vama i najbolje poznajem Allaha. Javno, kisim ljudima. Nema stida. Zato, ko dođe i kaže danas da ima nešto od prava poslanika koje poslanik nije rekao, taj laži, poslanik se nije stidio. Kao što kažu, za mevludi, teuhide, ostali stvari da je to hak poslanika, morao ga je dostaviti. To je vjera. Vjera mora dostaviti. Jer nas naučio da svaki namaz govorimo Allahume salli ala Muhammedin, wa ala ali Muhammedin, kama sallajte ala Ibrahima i tako do, kraja salavata. Nije se stidio da kaže ljudima, hoćeš klanjati? Dođe vam, hajde govori za mnom, Allahume salli ala Muhammedin. Znači čovjeka, ti, ti ga podučavaš da donos salavat na tebe. Ali poslanik, se, poslanik ali sam se nije stidio. Tako da ne postoji pravo poslanika islam, hak od njegovih hukuka da ga poslanik ali Selam nije dostavio. Svako njegovo pravo je poslanik ali Selam dostavio. Ima ljudi koji poslanika uzvišuju poviš njegove granice, a ima ljudi koji ga spuštaju ispod njegove granice. Jedno od, jedno od spuštanja poslanika i njegove granice ispod njegovog prava koje mu Allah dao, jeste da kažemo da je poslanik Habibullah. Poslanik nije Habibullah, nego Halilullah. Hullet, arapska riječ koja označava najveći stepen ljubavi prema nekom. Allah je rekao za Ibrahim a.s. u Kurani Kerimu وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا a Allah je Ibrahima uzeo za Halila. U Bosni prevode kao prisnog prijatelja, ali u značaju riječ Halil ili Hullet najveći stepen ljubavi. Kaže poslanik Ali Sallam, Inna Allaha ittehadeni halilen, kema ittehade Ibrahima halila. Allah je mene uzeo za halila kao što je Ibrahima uzeo za halila. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا a da ja uzimam sebi nekog za halila uzeo bi Bekra walakinna sahibakum khalilullah ali baš prijatelj kako poslanik sam kaže je Allaho halil a ko je Allaho halil on nema halila dunjalku i nije uzeo Bekra za halila poslanik sallallahu alejhi ve sellem Zato reči Habibullah je deređa manja od Halilullah. Svi poslanici su Habibullah. Ehibaullah. Svi. Ali samo dvojica su nazvana imenom Halil. Zato pjevanje poslanika alaihi wasallam. Ja Habibullah i takve stvari. Umanjivanje od kada poslanika sallallahu alaihi wasallam. Iako je nije dobar način e, je pogrešan. Lijepo bi bilo dok još imamo vida da se upali svjetlo. Jer ja ovo svoje svjetski cijele mogu da nađem ove riječi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Wal lejli idha seđa Tako mi, e, noći Kada se utiša Noć je kod naših ispravnih prethodnika Bila posebno vrijeme Koje su iskorištavali u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala Imam Šafija kaže jedva čekam da dođe noć da se otarasim ljudi i posjetim svom gospodaru i islamski učenjaci su najviše znanja proučavali noću Imam Ahmed jedan od učenika došao kod njega da uči Imam Ahmed mu stavi lavor i bokal vode i ustane ujutro ovaj spava na sabah sabah. Stoji ujutno sabah. Kad ovaj spava za sabah i lavor stoji i bokal vode nije potrošen. Kažemo imam Ahmed. Čovjek traži znanje, a ne na noći nama. Imam Ahmed je noću najviše proučavao. Najviše su noću izučavali. Kada nema ljudi, kada se mogu da se osame i posvete, e, posvete znanje. وَلَلْآخِرَةُ hajru leke min el ula. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovog svijeta. Kao da Allah poslanik koji se kaže ja te nisam ostavio na dunjalku. Ja ću ti na dunjalku podariti mnoge stvari. Ali ono što ću dati na ahiretu to je još više od toga. Znači nisam te napustio. Na dunjalku ću ti podariti mnoge stvari. Poslanik kada je kada je u Mekke objavljen, bio je potlačen poslije samo deset godina došlo je do jake promjene u, e, u, životu poslanika i sada gdje je postao tako će vladar Alaska poluostrva gdje je počeo da šalje vojske da pokori Alaska plemena dok je umek je bio nije mogao sam sebe da brani 50 godina Allah mu kaže to je na dunjaluku ali ahiret ono što sam ti pripremio na ahiretu je još mnogo više od onoga što će ti na dunjaluku e, podariti A od stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala podario poslaniku alaihi salam na hiretu jeste i šefaat na sunnjem danu na kojem će se Allah subhanahu wa ta'ala zauzeti za vjernike i svog umeta. I da ovo dobro naučite, za vjernike i svog umeta. Nema šefata za nevjernike. Neki ljudi misle da šefat znači da čovjek na sudnjem danu dođe i kaže oću ovoga i ovoga u ženet. Ne, tako ne ide nasljednjem danu šefat poslanika, ali sam vidjeti na sljedeći oblik. Kaže mu Allah, o Mohamede, zauzmi se za nekoga. Pa se poslanik kaže sam zauzmi, pa Allah odobri. Znači ne može poslanik kaže sam sam reći njega. Kaže Allah, kad ja odobri. Kad ja odobri. Tako da ne postoji čovjek koji će vršiti šefat na svom danu, da bira ljude kako on hoće. Nego sve to ide sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta je dobiti dobrim djelima ne sadam pitanje ne ne ne ima, ima te imije ima te imije ima jednu prekrasnu rečenicu kada se radi o dobrim djelima kaže poslanik ali sam kaže niko od vas neće u dženet ući a da mu se Allah ne smije za Allahove milosti kažu mu Allah poslanik čak i ti kaže ja osim da mi se Allah smili. Kaže imam Metejmije. Ulazak u džennet sa Allahovom milošću. Stepeni u džennetu sa djelima. Ulazak u džennet sa Allahovom milošću. Niko ne može ući u džennet za Allahovom milosti. Stepeni u džennetu po dobrim djelima čovjeka. Kafir nema dobi djela. Kafir ono što radi društvo dobrih dijela, pomaže siromaha, gradi mostove, takve te stvari, to mu kod Allaha ne priznaje se. Onaj ko ne kaže šahadet, on kod Allaha nema ni jedno zrno dobrih dijela. Uslov da ti Allah upiše dobro djelo je da si vjernik. Ko nema imana, nema ni dobrog, dobrog djela. Vole se ufe ju atike rabbuke se terba. Tebi će tvoj gospodar sigurno dati pa ćeš zadovoljan biti. Zamislite danas da neko nekom teško i ode kod nekog direktora ovde u gradu, kod načelnika opštine i kaže mu id kući, ja ću sve to platiti. Čovjek se smirio, odšao kući, da, gotovo, rekao načelnik opštine da će sve biti gotovo. Kako tek da čovjek zamisli nagradu Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslanik sallallahu alejhi ve ja ću ti dati, a ti ću sigurno zadovoljan biti. Znači, nemoguće da ti šta fali. Kao što Arapi kažu, nagrada je vrijedna onoliko koliko je vrijedan na koji daj. Nagrada je vrijedna onoliko koliko je vrijedan onaj koji daje nagradu. U šestom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala svom poslaniku Elem je vidke je timen fa'awa Zar nisi siroče bio pa ti je on utočište, utočište pružio. Poslanik je sam, kao što znamo, njegov babo je umro dok je poslanik je sam bio u bi svoje majke. A majka je umrla kao što stoji u nekim rajtom šestoj godini ili osmoj godini e, života poslanika sallallahu alaihi e, vosalleme. Siroče je osoba koja izgubi svog oca, samo, samo oca, a nema 15 godina. A nema 15 godina. To je siroče. Danas kod nas, nažalost, u ratu se ta definitivna proširila. Kama ljudi oženili se siroče. Ima djeca, on siroče. Ne. Siroče je osoba koja je izgubila samo oca, ne majku, prije 15. godine svog života. Kada napuni 15 godina, prestaje biti siroče. Zato ne treba neke ljude nazivati jetim, kaže. Jetim. Nije jetim. Ako nije, ako ima oca, nije jetim. Prva stvar. Šta je? To je još bolje. Dobije, dobije definiciju jetima. <laughs> Onaj, e, poslanika je sada bio jetim, to što je izgubio oca, dok je bio, bio u, u utrobi svoje, svoje majke. E, jedna od drugih stvari koja se danas lagano koristi kod nas u Bosni ovdje, a u islamu je zabranjeno tako tu riječ koristiti, je šehid. Riječ šehid, čovjek koji je poginuo na, putu Allaha subhanahu wa ta'ala dao svoj život za Allahu vjeru to je šehid i poslanik alaih salam je zabranio da se ko, bilo kome daje taj naziv šehida na dunjaluku jedne prilike poslanik alaih salam je bio bitci i sa njim bila jedna žena pomagala poslanika samo u bitci i bio jedan čovjek koji se zvao Osman ibn Mav'un taj čovjek poginuo u bitci Bio dobar čovjek. Sva žena ga poznavala. Kad ga vidla mrtvoga, kaže šehid. Ako on kaže nije šehid, ne znam ko će biti šehid. Kaže poslanik, kaže sam, nemoj tako govoriti. Tako mi je Allah, ja sam Allah poslanik, a ne znam šta će biti sa mnom. Imam Buharija kaže u hadisu, poglavlje, ne govori se čovjek šehid. Ne govori se čovjek šehid. Jer kada kažeš nekome da je šehid, dao si mu ovjerenu kartu za ulazak u džennet. Jer svaki šehid je u džennetu. A je li on šehid? To je da Allah. Mi kažemo šehid, inša Allah. Ali kod nas danas u Bosni ima oni koji su preselili. A nikada Allahu na šehidu nisu pali. Za Allaha nisu znali. A dobili su e, titulu šehida koja je bila počasna titula u islamu. Da insan da svoj život putem šehadeta. Danas se ta sizba jednostavno dijeli svakome ko je zaslužio i ko nije. To je druga vrsta šehida. Čovjek, kada je posljednika sram, čovjek koji se utopi šehid, čovjek koji je umrio u požaru je šehid. To su šehidi u nagradi u, u, u, sa, sa ovim šehidima. Ali ne u istoj nagradi. Dobio su stepen šehida, ali šehidu u bitci je veći, veća dreža i veći stepen od ostalih šehida. Zato, zato više šehidi kada poginu, kao što se dogodilo u kaknju, kada se prevalio buzin autobus, e, čovjek se utopi je šehid. Čovjek se utopi je šehid. Ali tom utopljenom šehidu koji se utopio, on se gasuli i zavije se u čefine, dok šehid u bici ne gasuli i ne zavija u čefine, nego bude ukopan onako kako je priselio. Zato je bilo pogrešno tih dana ne gasuti te ljude i e, ne ukopavati u čefinima. Ne ukopati odeće koji su preselili. Jer ne uzmaju oni propise pravog šehida. Kod Allah subhanahu ta'ala uzmaju stepen e, šehida kao što su vjerovjesnici sve. Vjerovjesnici imaš od Nuha, e, Ibrahima, Idrisa, ostali, ali nisu isti. Ima, ima Allah subhanahu kaže tilka rusulu fedalna ba'dahum ala ba'd To su poslanici, kaže Allah. Nekima od njih, neki od njih smo zvisili više od drugih. Sam Allah onima kaže. Znači, nisu isti stepena. Kaže, okellem Allahu Musa te klima. Allah je razgovarao sa Musom. Sa, sa ostalim poslanicima nije razgovarao. Sa se Ibrahimom nije razgovarao.